بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول الله رسول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان محترم برادران مجاهد شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت به این سو به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درس را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این راستا به شمایان شنوندگان محترم سلسله درسهای از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند از شما خواهش داریم تا این درسها را با دقت گوش نموده در صورت نفهمیدن کدام مسئله می توانید از طریق سامانه ارشادکام با ما مراجعت نمایید خواهش دیگر از شما عزیزان این است که در پخش نمودن این درس ها در بین مردم سهم گذار باشید حالا به درس امروزه این ما قسم دوم شکننده دوم که به عنوان وسیله غیر شرعی می باشد گوش دهید الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وندگانی محترم و ارجمند درس ما و شما که است آغاز می از وسیله غیر شرعی و در درس گذشته در نهایتش بیان کرده بودیم وسیله شرع را که بعض علما او را بر چهار تقسیم کردن و بعضی بر سه تقسیم کردن ولیکن این همه درست و بر یک معنا دلالت میکنند هنوز که از آغاز میکنیم وسیله غیر شرعی را وسیله غیر شرعی که است بر سه قسم باشد اول مکرو دوم بدعت سوم شرکی اول وسیله مکرو دوم وسیله بدعت سوم وسیله شرکی مثال برای وسیله مکرو مانند بسیار پرسیدن مردم که این کارا کن اون کارا کن این را بیار اون را بر پس در حقیقت همین سوال درست است درست است که از یک برادر بگو که ای برادر مرا همین چیزا بده یا این چیزا بگه لکن همین را عادت خود گردانیدن و همین را همیشه کردن این چی هستی؟ این ناپسند و خلاف سنت و مکروه می باشد تا که از صحابه کرام رضی الله عنهم نقل است که اونها اگر از بالا اسب که تازینه و قمچین او که میافتید از کسی سوال نمیکرد او را بلکه خودش پیان شده او را میگرفت دوم مثال برای بدعت مانند اینکه یک شخص در دعای خود میگوید به حق فلان و به حمد فلان و به جا و مرتبه فلان و به منزله و مکانات فلان پس این بدعت است پس این چیسته؟ بدعت چی همین شخص بزرگ باشد و یا چی باشد پیغمبر باشد پس این هست بدعت چرا؟ با خاطری که برای همین مسئله اصل نیست با خاطر که برای همین مسئله اصل نیست و دلیل نیست نه از کتاب و نه از سنت بله در بعض روایت ها اومدگی است چون چیز ذکر میکنیم روایت ضعیف بسیار ضعیف و حتی بلکه بعد آنها جزه بافتمه باشند پس بنابراین این عمل است که این در زمان صحابه و تابعین و تابع وجود نداشت و هر آنچه که وجود نداشت اونها نکردن پس اونچه آینده ذکر می شود که کسانی که این گونه وسیله را جایز میگویند دلیل های آنها چیست را ذکر می شود با جوابهایشان و علامه آلوسی حنفی در تفسیر خود روح المعانی می فهمد که خلاصا این است که تو میدانی دعاهایی که مرقول اند از اهل بیت و پیشوایان دیگر در آنها تواصل به ذات پیغمبر تواصل به ذات پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجود ندارند و نیز از جمله وسیله و توسل بدعت است رفتن شخص پیش قبره یک نفر پیش قبر رفته دعا میکنه از صاحب قبر دعا نمیکند و به او وسیله نمیکند بلکه پیش قبر میند به این نیست که این صاحب قبر بزرگ و فلان است و شاید به صاحب او الله دعا را چکند این هم بیاد میباشد و از جمله وسیله بدعت است که شخص در دعای خود از صاحب قبر چی سوال میکند که ای فلانی تو برای من نزد الله یک تو برای من از الله سوال و درخواست کن تو الله مرا این بدهد آن بدهد و این کند و آن کند پس این شخص این هم بدعت هست لیکن بعض علما این هم چی میگن شرک اکبر میگن شرک اکبر میگن جمال الشيخ مجاهد سليمان ابن الناصر العلمان فكر الله سلام وتقريبا برهمين معنا غالبا مكنت قولي كي قولي الشاه محدث ولي الله لبي رحمه الله في كتاب خط التفهيمات نفرمت برانجا من ذهب إلى بلد أجمير أو إلى قبل صلاة مسعود أو ما ضاهاها لأجل حاجة يطلبها فإنه آثم إثما أكبر من القتل والزنا ليس مثله إلا مثل من كان يعبد المصنوعات أو مثل من كان يعبد اللات والوزاع فمسكي كيف بشار أجمير ميرود بشار أجمير ميرود يعني آه، أجمير كيف نوم مشاري در هندوسون أصلا يو باشه قبل صلاة مسعود باشه قبل صلاة مسعود فمسكي كيف بشار أجمير ميرود بشار أجمير مردن یعنی، اجمی که از نام شهری در هندوستان است یا باشی قبل سالار مسعود باشی قبل سالار مسعود قبل سالار مسعود این چین یک قبل در چی؟ در هندوستان یا مانزی اون باشی بخاطر خاطر بخاطری حاجتی که او را میخواد. پس نگاه فقط که همین گنهگار است به این گناهی که اون بزرگتر از چی درست برادر خب بعد تقدیر ما گفتیم که از وسیله بدعت است همین که در دعای انسان میگوید که ای الله ما رحمت کن به حرمت پیغمبر یا که فلان بزرگ یا به مرتبه او یا به این و به اون وغیره یا به حق اون این چیز این بدعت است یا که برای این ایوان دلیل ثبوت ندارد و الان کسی ما برای شما انشاءالله دلیل هایی کسانی رو که ایراد جوز میگن ذکر میکنیم لیکن پیش از این یک سخن بگویم که همین وسیله رو در دیار و در منطقه پاکستان و افغانستان و وسیله به ذوات الفاضله می نامند یعنی میان مردم مشهور بشی به وسیله به ذوات یعنی وسیله به ذات و شخصیت چی بزرگ و صالح اول دلیل آنها همین قولی الله تعالی از اه، سوره چی مایده آیه چند آیه چی پنج که الله فرمود وابتو الیه الوسیله وابتو الیه الوسیله و شما بجوید او طلبت وسیله Allah vəsilərə, yəni vəsilərə. Xab. İnanın görürsünüz كي در أول آيات كي الله فرمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فرمت كي إيه المؤمنون تقوى الله كنت تقوى الله كنت أي أمام يعني كي مرات الوسيلة قرب وقربات شبات بس تكرار لازم يعد تكرار لازم زي كي إن هنقوم معنى قرب همون معنى چی بشود؟ طاعت هست كي قرب در طاعت چی هسته؟ دخل هسته پس بنابراین میفهمند که معنی وصله چیسته همون که در دعا انسان میگوید هسته پس بنابراین میفهمند که معنی وصلت چیسته همون که در دعا انسان میگوید که به حمد فلان یا به مرتبه فلان یا به منظر فلان لیکن جواب این اصلا جهد اول جهد این که شاه انوشای کشمیری حنفی رحم الله در کتاب خود فیضالباری شرح صاحب بخار میفرماد که همین آیت بر وسیله و در وسیله مشورت دلالت کند یعنی آیتی که همین مردم ها میفهمد که همین آیت بر همین وسیله مشهور دلالت کند و این تیمیه این را حرام گفته است و صاحب جل مصر این را جایز گفته است لیکن از سلف یکان قول نقل کردگی نیست این قولی که از شاه کشمیری حنفی است و این حکیم الامت اشتف علی تهانوی رحمه الله میفرماید که همین آیت کریمه به وسیله مروجه با وسیله که میان مردم مراوجه سه با که میان مردم مراوجه و رواج شده است هیچ نوع تعلق و علاقه ندارد هیچ نوع چی؟ علاقه ندارد زیرا چه؟ رو گفتیم که این کسی وسیله که در این ذکر است این معناش دیگه است ترکی گذاشت و اون که اینها دعوا میکنن دعوا اینها دیگه است و سمجا که برای در پی ذکر شد که وسیله که در بنابر نقل امام ابن کثیر تفسیرش است وسی به قرب نه به آنچه که آنها دعوا میکنند پس تفسیر اینا این تفسیر مخالف است به تفسیر کی سرف بلکه این تفسیر از شکم های خودشان میباشد بلکه این تفسیر از نفس های خودشان میباشد برای چی؟ برای ترویج و پیشبردی باطلشان دوم دلیل آنها چی همون حدیثی که او را امام حقی و حاکم نقل میکنند. حذو إمام بيهقي در دلائل النبوات وحاكم در مسدك وعده وأول أنز حاكم سيم بياد حز إنسكي قوي آدم عليه الصلاة والسلام بجناب محمد صلى الله عليه وسلم توافر كذا باشد لكن جواب أتشندد أولا كي إن حديث ضعيف ضعيف بسوسة ضعيفة بلكي إن حديثه بعد علمه بوقتها ميجين أول علت وكم هذا إنكي در سند حديث راوي است عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم یک الجملة جمله راوی حدیث عبد الرحمن ابن أسلم وأن كيس ضعيف هستي أن هستی اون ضعيف هستي بل كي هستی خود امام حكيم كي در مستدرک إن را چی میگوید صحیح میگوید در كتاب خود المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم مثل ما عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلام از پدر خود حدیثهای بافته را روایت میکرد ببین که ایمون حاکم خودش در کتاب خودش میفهمد که عبدالرحمن که در سند همین حدیث است از پدر خود حدیث های بافته نقل میکرد حدیث موضوع بافته نقل میکرد حدیث موضوع نقل میکرد و نیز امام احمد و ابو زرع و ابو حاتم و نسائی و دلقدنی و ضعیف میگوتن و ضعیف گفتن دیگر که در سند حدیث یک راوی چی هسته؟ رافضی هسته یک راوی چی هسته؟ رافضی هسته ترکی در تعلیق برحاشه مصدرک ذهبی آمده است دیگر که در این سنت سند این سند کس حماد ابن عمر النسبی السری روایت میکند از خالد و هر دو چی هستند واهی حدیث هستند و هر دو وهم کرده هستند به حواله کذب الاعمال خب بعد از این حدیث بسرسخ ضعيف بلكي بوفتي بعد أستي إن حديثي بافتاز وخذ إمام حكيم كسي صحيح گفتن او را اعتبار نيسا شرا چرا كي امام حكيم در صحيح گفتن تساهل دارد سست خيلو خیلی ضعيف أسك است كي او را که امام حکیم چی میگوید صحیح و حسن میگوید سوام شبه إنو چی هستیم هم الحديثي أحمر ابن حنیف رضي الله عنه كي شخص کور برزی شخص کور برز پیغمبر صلی الله علیه و آمد از او دعا خواست او باش دعا نشان داد به الفاظ اللهم انی اسالک و اتوب الیک بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي الحديث تأخذ الحديث إمام ترمزي رواية كذا أس وهو صحيح قفتها أس صحيح أس أس الأسمان لكن حديث ضعيف باشد جواب ان ترسكي است در كتاب سیرت الانسان ودر بلاغ المبين وروح روح ايوسي حنفي حنفی على قاري حنفي غير مشكات ذكر ذکر نمودن پس خلاصه سخنان این است ان حديث ضعيف است در سندش که ابو جعفر است پس اگر مراد از ابو جعفر مراد از ابو جعفر ابو جعفر راضی باشد که نامش ایسا ابن ابی ایسا است پس چیست در تقریب در تقریب تحریب امام ذهبی آمده است که اکثر محدثا او را ضعیف میگویند مثل امام احمد و علی ابن مدینی و نسائی و فلاس ابن حبان و ابوذر و غیره که اکثر محدثا او را ضعیف میگویند بونه حبان اینا همش هستن از جمله علمه های محکم و مثل کهانی استوار می باشند در علم حدیث و اگر مراد ادم جعفر مدنی باشد پس اون مجهول است پس بنابر هر طور چه ابو جعفری رازی که او را بیشتر محدث ها ده گفتند و یا ابو جعفری مدنی باشد پس اون مجهول است پس بنابر هر دو طریقه حدیث سیاسه ضعیف است و تصحیح امام تلمزی را و صحیح گفتن امام تلمزی را در مقابلی. زعیب گفتن این و معتبر و معتمد هیچ نوع اعتبار نیسته هیچ اعتبار نیست اینکه خود امام تیمیزی رحمه الله در شعر گفتن ان دکان از تسهل دارد چهارش بیان این است که چهارم دلشان حدیث عربی در کتاب های تفسیر در زیر آیت 64 سوره انسا الله بفهمت اصلا بالله ولو انهم إذ انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توبة رحمة ده تفسير من الكلمات بعد مفسره أجمع ابن كثير رحمه الله يحيى يا يعني قمينا ابن كثير رحمه الله يحيى كواني يعني قمينا بنو حكاية يعني أتبي السي كهن مرد عربي بود آمد بنات پیغمبر و حالا انتي اون وفات کرده بود بعد از وفات او بعد آمد در نزد قبر گریه آزاری کرد و مقصدش از آمدن چی بود یعنی توبه کردن بود بنابر عمل به همین آیت کریمه پس برای از خبر جا آمد که پس این حدیث کسی برادرها این امام احمد در شعب الایمان این نخل میکنند ولكن حدیث که ضعیف است چرا زیرا در سند او چی است حیثم ابن عبی است حیثم ابن عبی الطاعی است کی او متروک باشد او چی ترك در, در كنز الأعمال أمازكي أون شيء أون متروك وابن الجهدي حنبلي رحمه الله كتاب خود الصعر والموكي فرد على السبقين فرماتكي إن خبر ناشناس و بافته است و در سندش تاریکی هایی هم که بعد بالای بعد دیگر هم و حیثت ابن عدی که است او رو یحیی ابن معین کذاب گفته است کذاب گفته است و ابو حاتم والنسائي وعزدي ورمتروك قفتان رمتروك قفتان ابن حبان وذهبي در ميزان الاعتدال برؤو جرح كردن برؤو او كردن؟ جرح كردن پس بنابراین حدیث که ضعيف جدا است بسیار سخت ضعیف است بسیار ضعيف ضعیف بلکه بعد لما بر این که این چیز این حدیثی بافته است و همین قول قولی قولی تر است که موضوع بوفتاسي است برای در کتاب, سن... در کتاب حدیث اصل نیست از نیوه صحت پنجم دلیل آنها چی است ابن ماجه که نبی پیامبر صلی الله علیه وسلم این دعا را تعلیم داده است کسی را که برای نماز از خانه بیرون می شود بین الفاظ اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك وبحق الممشي هذا إليك الحديث جواب جوابينسكي أو الاسفل مداسكي درسان الحديث اتباعي أو فياس وأون ضعيفاس در الحقي أو اختلافاس لكن نوجهها وقويها من اسكي وزعيفاس زرا إمامي ذهبي در ميزان الاعتدال وابن القيم در زاد المراد وهيتمي در مجموع الزوائد وابن حجر در التخريب والتهذيب بل إن جرح وكلام كذا بركي إن جرح وكلام كذا برتي بعد ذا ابني أو فيلم شجن دليل هون شاسي در كتاب حديث كبير الطبراني وعوسات او وابن حبان الحكيم حديث ذكر كردان كنران أو ملقاس بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل وبيغمرونك بيش زمان بلان در خد در سند حديث یک راویست به نام روح ابن صلاح مصری روح ابن صلاح مصری مصری روح ابن صلاح مصری كي ابن عدي رحمه الله أولا ضعيف قفتاس أغاتش ابن حدبان وحاكي أولا توسيخ وسيقة قفتان لكن محدثين نفرمان كي الأمور أنهر اعتزمان نستي سيقة قفتان ومعتمد قفتاني حاكي ابن حبان را در القابل دقال على ما معتمد اعتبار نیست زیرا یعنی اونها در چی در مقابل دیگر علمای معتمد اعتبار نیست زیرا یعنی اونها در چی محکم گفتن و صحیح گفتن تساهل دارند به حواله صرف انسان و هفتم دل آنها چی هسته همین است که گویا که پیغمبر صلی الله علیه گفته باشد که چون هر وقت که به شما یگان مشکلی برای شود یگان کار مشکلی میرد شما به این انفاس دعا کنید فاسأل مرتبه منزل مرتبه من نزد الله چه بزرگ است میگفتند آلوزی حنفی رحم الله بفهمد که این سخن مردم عوام است میگد این حتی سخن اهل علم نیست حتی سخن علمون نیست بلکه سخن عوام است و برای این در در کتاب حدیث یکون اصل وجود ندارد و در کتاب سیرت الانسان آمده است که این حدیثی بفتن مورد و در کتاب صحت الانسان آمده است که این حدیثی بفته می باشد حدیثی می باشد بفته می باشد خب بعد از این چند چی بود همون دلیل آنها با ذکر جوابهاشان بود به کمک الله آمدیم به چی بود سوم شد شرکی که بتونه کو کسی که میان خود الله شریک میان خود الله و را ندید که بر آن توکل الله فمن اسد الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا الله از مشرکین حکایت میکنن که آنها میگفتن که ما این بتها را پرستش نمیکنیم مگر تا که ما را به الله چکنن نزدیک بسازند و این در سوره احقاف آمده است آیه 5 و این در سوره احقاف آمده است آیه 5 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون و کیست که معتاد از کسی که دعا میکند جز الله را همین طور کسی را که اون این را تا روز قیامت جواب داده نمیتونند و آنها از دعای اینها چی هستند و غافلند یعنی از همین طور شخص از همین خیلی شخص دیگر شخصی گماتر نیست که این دعا میگه دعا و درخواست میکنه از کسی که تا روز قیامت هم داده نمیتونن خب بعد تقدیر بادر عزیز وهذا مثلا عن الكي دو كان دي اش كان الاسلام شتاي انسان من يخدم الله واسطه قاديات كان واسطه واسطه شركي الان ذكر سن عن جاء عن جاء از خلاصه در سیمار مثلا ما کی یک نقطه مهم یک مسئله مهم یعنی اینکه انکاری تمامی قسم های وسیله کفر است و این چنین قبول کردن تمام اقسام واسه چیسته این کار است بلکه باید چی تفصیل و جدا جدا کرده شود یعنی بعض وسیله شرعی و بعض وسیله چی غیر شرعی باز شرعی او که بدون ایمان تصور نمیشد بدون ایمان چی نمیشد ایمان با وجود نمی آید و بعد چی غیر شرعی که بعض کن مکروه است بدعت است و شرکی است که همون شرکی چی است چیزی است که انسان از دین بیرون مکروه است بدعت است و شرکی است که همان شرکی است چیز کمی است که انسان از شخص مرده میگوید که ای شیخ عبدالقادر جیلانی مرا کن رحمت کن کمک کن غیر کن یکی از شخصی که زنده است غایب است بین تو و بین او یعنی علاقه سببی نیست یعنی اون در غایب است تو میگوی که ای فلانی مرا چی دست رسی کن اما اگر باسه الهام باشد یا که خبر بغیر باشد این مشکل نیست باشد یا که خبر بغیر باشد این مشکل نیست رسی طلب کمک از بنده که در توان واسه و در زیر اسباب واسه در متحفل این درست است بدلینی فستوات اولادی من